الرحمن الرحيم نوازششم مستند الاجماع این تو این بحثش میخواد بگه که مستند اجماع چه هست اون دلیل اجماع اجماع به, چه چیزی استناد میکنه لابد للاجماع من مستند شرعی وسند الاجماع قد يكون من الكتاب او السنه فالإجماع على حرمة نكاح الجدات وبنات الأولاد مهما نزلت درجتهن سنده قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم خب میفرماید اجماع باید یک مستند شرعی داشته باشد مست... اجماع باید یک مستند شرعی یه دلیل شرعی باید داشته باش و سند اجماع گاهی موقع از قرآن گاهی موقع از سنت به عنوان نمونه اجماع بر حرام بودن نکاح کردن مادر بزرگ و اجماع بر دختران فرزندان اینها دختران فرزندان هر چقدر هم پایین باشه درجه شد نوه نوه های نوه های نوه ها اینا حرامه اجماع هست روشون رو حرمتشون ولی دلیل دلیلشون چی هست این آیه کریمه هست سند این اجماع این آیه کریمی هست که میگه حرمت علیکم مهاتکم. آقا مادران شما بر شما چه هستند خب مادر بزرگ هم مادر دیگه مادرش مادرش هر چی بره بالاتر و بناتکم و دخترانتان و دختران فرزند بازم برای طرف چه حساب میشن دختر حساب میشن هر چقدر درجهشون بره اون پایین دست یکی نوه دهمی هم داشته باشه زندمون مثلا فرزند براش چیه همه آره،, آره دیگه نکاح جایز نیست هر چقدر بره پایین تر بله چطور؟ آقا نوه این حساب شد خلاص دیگه نمیتونه اینو ازدواج بکنه نوه این حساب بی قاعده اینه که نوه این آقا حساب شد اگه اون دختر نوهش هر چه بره پایین حالا ما اسمای شد نمیدونیم نبیره بهش میگن چی بهش میگن خلاصه نسل این آقای اون دختر برای این آقا جایز نیست خب خب خب تو بابا تو هر ما چه کاری به این دختر دو دختر خاله رو میتونی ما میگیم نوید هر چقدر درجهش بره بایی خب ومن الإجماع المبني على السنة إجماعهم على إعطاء الجدة السدسة إعطاء الجدة السدسة في الميراث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدسة بعد خب برای قرآن مثال آورد حالا یک اجماعی رو میاره که مبنایش حدیث است سنت است سندش سنته میگه اجماع کردن علما بر دادن مادر بزرگ یک ششم میراث را اینی که مادر بزرگ یک سوم میراث یک ششم میراث میبره این روش اجماع هست ولی این اجماع سندش چه هست مبنایش چه هست حدیث هست چه هست زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم مادر بزرگ و یک شیشم داد و خب حالا شاید مثلا إلى بحث تفسير وقد اختلف الأصوليون في جواز انعقاد الإجماع على اجتهاد أو قياس فجوزه الأكثرون ومنعه غيرهم ميجي اختلاف کردن اصولی ها در جایز بودن منعقد شدن اجتهاد اجماع بر اه، مبنای اجتهاد یا بر مبنای قیاس آیا اجماعی که مبناش قیاس و اجتهاد باشه جایزه بسته شدن اون اجماع یا نه اصولی ها اینجا چکار کردن؟ اختلاف کردن اکثریت جائزش دونستند ولی بعضی گفتند که ممنوعه و ما ذهب الیه الاکثرون هو ما نمیل الیه دکتر زیدان رحمت الله علیه میگه آنچه که اکثریت گفتهاند ما اونو ارجح میدونیم مایل به اون نظریم فقد نقا این عقدت يا فقد انعقدت إجماعات لا إيه، نعم، فقد انعقدت إجماعات في زمن الصحابة بالي انعقدت فقد انعقدت إجماعات في زمن الصحابة وكان مستندها اجتهادا أو قياسا فقد بله میگه اجماعاتی در زمان صحابه بزرگوار رخ داده است که مستند اونا چی بوده اجتهاد بوده قیاس بوده بر اساس قیاس به نتیجه رسیدند و اجماع کردند فقد اجمعوا على جمع القرآن و کان سندهم المصلحه به عنوان نمونه علما با هم دیگه صحابه بر هم دیگه اجماع کردند که قرآن جمع بشه یک جا نگاشته بشه ولی اینجا سندشون چی بود؟ مصلحت بود و هی ضرب من ضروب الاجتهاد و این مصلحت هم نوعی از انواع اجتهاده و اجمعو على تحریم شحم الخنزیر قیاسا على تحریم لحمی و همچنین اجماع کردن بر حرام بودن پیه همون پیگی که خودمون میگیم خوک قیاسش گرفتن بر حرام بودن گوشتش در شریعت اومده که گوشتش چیه؟ حرامه خب فیگشو هم قیاس گرفتن بر گوشتش نه؟ و اجماع کردن اجماع کردن که پیه خنزیر گراز چیه؟ حرام پس در شماره 96 اومد مستند اجماع رو توضیح داد که باید اجماع یک استنادی داشته باشه مستندی داشته باشه 97 امکان انعقاد الاجماع امکان بسته شدن اجماع آیا هست یا نه قال الجمهور بامکان انعقاد الاجماع وبوقوعه فعلا وقال بعضهم بعدم امکان انعقاده وبعدم وقوعه اصلا جمهور گفتن که امکان داره انعقاد اجماع و فعلا هم واقع میشه اما بعضی دیگر گفتند که امکان نداره منعقد شدن اجماع و اصلا نمیتونه که چی بشه واقع بشه همچنین چیزی احتج المانعون بأن معرفة المجتهدين متعذرة أو مستحيلة ومن العصير جدا جمعهم وعرض المسألة عليهم ويضاف إلى ذلك أن الاجماع لابد له من سند فإن كان قطعيا فالناس يعرفونه فلا حاجة للإجماع وإن كان ظنيا فيستحيل في العادة الاتفاق عليه أولئك من اجماع إمكان ندارت بس بشه و عملا هم رخ بده میگن که شناخت مجتهدین چیز معذور و غیر ممکنیه یا غیر ممکنه و جمع کردن مشتهی واقعا کار خیلی مشکلیه مخصوصا الان که دیگه مناهج برداشت خیلی مختلفه شیوه های اجتهاد خیلی با هم دیگه تفاوت داره خب ابتدای اسلام موقعی که مدارس فقهی شیوهشون در استنباط شریعت متفاوت شد در قرن 21 از زمین تا آسمان دیگه مختلف تر شده بعد. در هر صورت میگه این گروه میگند که جمع کردنشون واقعا خیلی سخته و عرض کردن مسئله بر اونها پیش کردن مسئله بر اونها اضافه بر اینها میگه که اجماع باید سندی داشته باشه خب اگر اون سند قطعی باشه مردم دیگه اون حکم اون مسئله رو طبق اون سند میدونن مثلا اگه آیه در مورد یک مسئله باشه مردم به آیه رو رجوع میکنن نیازی به اجماع نیست و اگر اون سند اون دلیل زنی باشه قطعی نباشه اون موقع این که بیان رو اون مسئله اتفاق نظر کرده باشند محاله امکان نداره این دلیل بروهی بود که اجماع ممکن نیست اما و احتج الجمهور بأن ما قاله المانعون مجرد تشكيك بأمر ممكن و دلیل إمكان وقوعه أنه وقع فعلا في أصر الصحابة إجماعات كثيرة كإجماعهم على بطلان زواج المسلمة بغير المسلم وإجماعهم على صحة النكاه من غير مهر مسمى وغير ذلك و لغير ذلك من الإجماعات فإنعقاد الإجماع فيما مضى دليل قاطع على إمكان وقوعه فكيف يقال إنه لم يقع ولن يقع جمهور حجتشون چه جمهور كفتان أنشراك را مانعون اجماع مطرح کرده اند فقط یک تشکیک شک برانگیزیه در رابطه با مسئله ای که وقوعش ممکن هست و دلیل برای ممکن بودن وقوعش اینه که عملا در عصر صحابه اجماعات زیادی رخ داده است مانند اجماعشون بر باطل بودن ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و اجماع صحابه بر صحیح بودن نکاح بدون مهریه مشخص و اجماعات دیگر همینی که در گذشته اجماع رخ داده است خودش یک دلیل قاطعی هست بر امکان وقوعش پس چطوری گفته میشه که واقع نشده و واقع نخواهد شد البته اگر انسان بیاد بحث بکنه جای بحث زیاده اولا در زمان صحابه خیلی متفاوته صحابه همشون شاگردان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بودند و مسائلی که اون موقع پیش میومد اومد هرچند مسائل تازه پیش می اومد ولی به اصل مسائل نزدیکتر بودن الان مسائلی در جهان مطرح میشه که بفرما و مسائل زیاد دیگر مسائل زیاده اما بعد اما بعد عصر الصحابة فمن العصير جدا التسليم بعلي این البته عصر صحابه بود که توضیحش داد اما بعد عصر الصحابة فمن العسير جدا التسليم بانعقاد الإجماع لتفرق الفقهاء في البلاد النائية وأمصار المسلمين وكثرة عددهم واختلاف مشاربهم وعدم أخذ الاجتهاد بأسلوب الشورى كما كان الحال في أهد الأول وأقصى ما يمكن أن يقال إن أحكاما اجتهاديا في بعض مسائل وجدت واشتهرت ولم يعرف لها مخالف ولكن عدم معرفة المخالف والحال كما وصفنا لا يدل على عدم وجود المخالف وبالتالي لا نستطيع اعتباره إجماعا بل ولا إجماعا سكوتيا بل یک مسئله رو توضیح داد اما بعد از عصر صحابه خيلي سخت كإنسان بياد بیاد و بگه که اه، امکان داره اجماع رفيده بعد از عصر صحابه خیلی مشکله که انسان بیاد تسلیم این مسئله بشه که اجماع رخ میده زیرا فقها در شهرهای دوردست در شهرهای متفاوت پراکنده اند تعدادشون زیاد هست مشربهای فکریشون با هم دیگه چی میکنه؟ فرق میکنه شیوه های اجتهادیشون با هم فرق میکنه و اجتهاد با شیوه مشورایی که در عهد اول بود الان نیست نهایت چیزی که در این رابطه میشه گفت این است که بعضی از احکامات اجتهادی در بعضی از مسائل یافت شده و مشهور شده و مخالفی برشون دیده نمیشه اما عدم شناخت مخالف دلالت بر وجود مخالف نمی کند در نتیجه نمیشه گفت که عدم مخالف این یک اجماع هست توان اینی که مخالفی پیدا نشده شناخته نشده اینو اجماع حساب کرد اصلا نمیشه اجماع سکوتی حتی چکارش, کرد حسابش کرد و قیل و قال های زیادی که روی مسئله اجماع وجود داره ولی بعضی ها اینقدر دیگه تندروی کردن که به خاطر مسئله اجماع حتی طرف از دایره اسلام اگر نمیشه گفت ولی گروه های مثلا هدایت یافته حداقل خارجش کردن ولی انصاف اینو اقتضا نمیکنه